o'n oltinchi bob bulovni sizlarga e'tiqodini tashlab qo'ymasin deb aytdim sizlar ibodatxona jamoatchiliginglardin qo'g'lab chiqib yetilsizlar hamda shundoq bir vaqt soatlar keladiki sizlarni o'ldirdiganlar o'zlarini xudo xizmat qilyotman deb hisoblaydi ular bularni yo otamni yo meni to'nimg'anligi uchun qiladi улар uchun aytmanki ular sizlarga jonkashlik qilganda mening ogohlantirganligimni Мен keltiringlar man dastlabda bularni sizlarga aytmadim chunki sizlar bilan birga edim lekin endi meni avatkuchning yeniga qaytib ketaman shundoq bo'lsimu oranglardan hech kim mandan nagi ketisiz deb so'rmayotidi Bunun o'rniga sizlarga bularni aytganligim uchun qalbinglar hasrat bilan to'ldi. Bilib qo'yinglarki, mening ketishim sizlarga foydaliq. Ketmasam, sizlarga yordamchi kamaydi. Ammo ketsam, uni sizlarga avatiman. U kelganda bu dunyodagi kishilarni o'zining gunohkor ekanligiga mening haqqoniyligimga va oxirgi zamondagi savol so'roqning bo'ldiganligiga qoyil qiladi ular gunohkor ekanligiga qoyil bo'ladi chunki ular manga e'tiqod qilmadi ular mening haqqoniyligimga qoyil bo'ladi chunki men haqqoniyman ham shunga otamning yeniga qaytishga loyiq turman shundoq qilib sizlar meni ko'rolmaysizlar ular oxirgi zamondagi savol so'roqning cho'qim bo'ldiganligiga qoyil bo'ladi chunki xudo bu dunyoning hukmdori bo'lgan shaytonni so'roqqa tortdi sizlarga aytadigan yana ko'p so'zlarim bor edi biroq sizlar uningga bardoshliq berolmaysizlar lekin haqiqatga boshlig'ichi muqaddas ruh kelganda sizlarga borliq haqiqatni o'gitdi u o'zligidan so'zlamaydi aksicha otam ikkimizning so'zlarini anglagandan keyin so'zlaydi va kelgusida bo'lgan ishlarni sizlarga yetkazadi u menda bor bo'lganni sizlarga yetkazib mening ulug'lig'imni ayon qiladi otamda bor bo'lganning hammasi ham meningdir shuning uchun muqaddas ruh menda bor bo'lganni sizlarga yetkizdi deb aytdim oz vaqtdan keyin meni ko'rmaysizlar yana bir oz vaqt o'tgandan keyin meni qayta ko'rsizlar shogirdlarning ba'zilari bir biriga bu qandoq gap u bizga oz vaqtdan keyin meni ko'maysizlar yana biroz vaqt o'tgandan keyin meni qaytib ko'rsizlar deydi u yana chunki man otamning yeniga ketaman deydi oz vaqtdan keyin degan so'zning ma'nisi zodi nimidi uning nimalarni davatqonlarini bilarmidiq deyishdi hazrati ayso ularning so'rmoqchi bo'lgan savolini bilib mundoq dedi mening oz vaqtdan keyin meni ko'maysizlar yana biroz vaqt o'tgandan keyin meni ko'rasizlar deganimning ma'nisini bir biringlardan so'rayotamsizlar bilib qo'yinglarki sizlar yig'izor qilib qayg'urisizlar lekin bu dunyoning odamlari xushol bo'lishib ketidi sizlar bo'lsanglar qayg'urisizlar lekin qayg'ularinglar xushalliqqa aylanindi ayol tug'uti azoblanadi chunki uning azob oqibatlik vaqt soiti yetib kelgan lekin bo'g'i tug'ilib bo'lgandan keyin bir farzandning dunyoga kelganligining xushollig'i bilan tortgan azobini unutib qoladi shuningga o'xshash sizlarmu hozir azoblanyotsizlar lekin men sizlar bilan qayta ko'rishaman shu chog'da qalbinglar xusholliqqa cho'midi xushalliğinglarni hech kim sizlardan tortib ololmaydi bilib qo'yinglarki shu vaqt kelganda mendan hech narsa so'rashinglarning hojati yo'q chunki mening nomim bilan otamning o'zidan nemini tilsanglar u shuni berdi hozirgacha mening nomim bilan hech nima tilamadinglar endi tilanglar erishsizlar buning bilan xushallig'inglar to'lib toshsin sizlarga bularni tamsillar bilan bildirdim biroq shundoq bir vaqt keladiki u chog'da tamsillar bilan so'zlamayman otam to'g'riliq ochiq aytaman shu kunlar kelganda tilaklaringlarni mening nomim bilan tilaysizlar man sizlar uchun otamdan talab qilaman demoqchi emasman Bunun sababi otam özümü siləni söyüdü. Çünki sizlər məni söyüsizlər və məni otamның əvətkənligiga ishandinglar. Men otamning yinidan bu dunyoga keldim. Endi bu dunyodan otamning yiniga ketiman. Shogirdlari, endi tamsil keltumay ochiq aytdingiz. Biz sizning hammini bildiganligingizni endi tushandiq chunki biz savol so'rmasaqmi siz ko'nglimizdikini bildikansiz buningdan sizning xudoning yendin kelganligingizga ishandiq deyishdi hazrati ayso ularga hozir ishandinglar shundoqmi mana shundoq vaqt kelay deb qoldi shundoqlar kelib qoldiki hamminglar meni yolg'iz tashlab o'z yo'llaringlarga ketisizlar biroq men yolg'iz qolmayman chunki otam men bilan billidir bularni sizlarga men orqali omonlik topsin deb aytdim bu dunyoning odamlari sizlarni azob o'qibatga solidi ammo g'ayratlik bo'linglar chunki men bu dunyo ustidan galiba kıldı.